Gaurkoan, gizartearen eskutuan bizi diren pertsona batzuk aipatu nahiko nituzke, gizartearen gainerakoen itzalean. Legeak babesten ez dituelako, beste norbaiten etxan bizi behar direlako, gutako gehiengoak gainetik begiratzen dielako. Baina menperatzen eta mespretsatzen dituzten horien gatik ez balitz, pertsona horiek ez lirateke existituko, ez behintzat horrela. Prostituta ari naiz. Bistan badugu haien existentziaren behi. Askok ingurukoek uste dutena baino hurbilagotik seguruenik eskaririk gabe ez baita eskaintzari. Feminismoaren kari, haien balintzak eta ofizioaz ere hitz egiten hasi dira. Baina ez gutxitan entzun dugu haien ahotsa, iritzia, bizipena. Horretarako, abiatu zuen ahats elkarteko aukera zerbitzuak, irun eta inguruetako prostituzioari buruzko azterlana. Ezkutuan bizi diren horien egoera argitan ezartzeko, azterlanak bildu dituen eun bi prostitutaren bizipenetako batzuk ezagutarazi nahiko nituzke. Jatorriari dagukionez, uneko larugeita amasei atzegitarrak dira. Gehienak, Latinoamerikajak, bestak ekialdeko egialdetatik, mendebaleko Europatik eta Afrikatik etorriak. Euneko eunak aierazi du, senideren bat duela beren kargura. Kasu gehienetan, jatojizko egialdean. Adinari begira, euneko irrogeita zazpik hogeita ameka urte baino gehiago ditu. Era berean, euneko behogeita amairuk kateko kezka, eta euneko hogeita batek eskutan gordetzen du. Diotenez, prostituzioa ogibide bezala aipatzea nahikoa da banketxean kontu bat irekitzeko sekulako trabak jartzeko, gizarte langileen aletik ahita ez oso bidezkoak jasotzeko, edota etxe bizitza bat alokatzerakoan, ez ezko borobilak jasotzeko. Ikerketa hauek beharrezkoak dira. Errealitatea ezagutu ezean, honi aurre egiteko neugriak hartza ezinezkoa baita. Gizarte matxista honetan gorputzaren salmenta ikusten dute migrazio irregularjaren irtenbide bakar gisa utz diezaiogun ez ikusiarena egiteari.